أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسول الله وبعد Masararo Assalamu alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana a cikin wani sabon shirin na fitar rahama shirin da kan amsa ta biyan da ko masu tsaro kukan aiko zuwa ga malam ta kan lambobin wayar da aka ware wato sufuri takwas sufuri biyar ko kuma sufuri ko kuma ta kan sufuri haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshin mu na imel a fatoyin ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a yi dai ga mu tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, kuma sunana ana Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu. Akramakallah bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du in uwa masu sauraron mu lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka kasance a baya muna bayani akan hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu hadisin da ya ji shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito shi daga ubangijinsa hadisi kursi wanda malamai suke cewa a hadisi ahli sham wato hadisin da ya fi kowanne martaba daga cikin hadisan mutanen sham hadisin da yake farawa da fadar Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ku bayina lalle ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zama haramun tsakankanin ku dan kada ku zalunci kanku mun zo gabar da Allah ta'ala yake cewa ya ibadi innakum ya ibadi kullukum eh, dhalun illa man hadaytu fastahduni fastahduni ahdikum ya ku bayina dukkaninku wato dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar da shi don haka ku nemi shiriya ta in shiryar da ku Allah ta'ala shi yake ba da shiriya shiriya iri biyu ce akwai shirya da take almujmala akwai shiriya almufassala shiriya almujmala shine ubangi ta'ala ya shiryar da mutum zuwa ga imani zuwa ga musulunci wanda dukkan wani mumini yana da irin wannan shiriya akwai kuma shiriya mufassala shine ubangiji ta'ala ya sanar da shi abubuwan da wannan imanin nasa yake bukata da abubuwan da wannan musuluncin nasa yake bukata ya kuma taimaka mishi bisa aiki da abin da ya sani to wannan mumini yana bukatar wannan shari'a a ko da wani lokaci da daddare ne ko da rana ne shi yasa Allah ta'ala ya umarci mumini a cikin kowace raka'a a cikin sallarsa ya karanta ko ya faɗi cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance cikin sa da dare yana cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم ينا الدعاء ينا تشاء بنجي ya Allah ubangijin jibril da mika'il da israfil wanda ya kage halittar sammai da ƙasa sannan masanin abin da yake sarari da masanin abin da yake boye ka shiryar da ni ihdini li makhtulifa fihi min al bi iznika ka shiryar da ni game da abin da aka yi saɓani a cikinsa na gaskiya bi iznika da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim kana shiryar da wanda kaso zuwa ga tafarki madaidaici shi yasa idan mu atishawa ya atishawa aka ce da shi yarhamukallah ko yarhamukumullah shi kuma zai ce yahdikumullah wa yuslihu balakum zai yi musu addu'a Allah ta'ala ya shiryar da su kamar yadda sunna ta zo da shi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya wa al-hasan al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma ya rika fada a cikin kunutinsa ta wutiri Allahumma hadini fi man hadait Allah ka shirya da ni cikin wanda ka shirya. saboda haka dan adam yana neman shiryar ubangiji a koda wani lokaci yana neman ubangiji ta'ala ya sanar da shi abin bai sani ba kuma ya bashi ikon aiki da wannan abin da ya sani ya sanar da shi abin bai dace ba ya bashi ikon kuje masa sannan Allah ta'ala yake cewa ya ku bayina innakum taqti'una bil-layli wan-nahar ya ku bayina kuna yin kuskure dare da rana wa ana aksiru wa ana aksiru lakum dhunubakum jami'an fastaghfiruni aghfir lakum amma ni ina yafe muku zanubanku gaba daya dan ku nemi gafara ta in gafarta muku bawa yana cikin bukata ko da yaushe ya samu gafara ta ubangiji domin a ko da yaushe zai iya yin kuskure da daddare ko da rana shi yasa alkur'ani a gurare daban-daban yayi umarni da a nemi gafarar ubangiji a tuba zuwa gare shi hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ba ya kasance yana umartar bayi su yi wannan wai hadisin anas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kullu bani adam khata wa khairul at tawwabun duk dan adam mai kuskure ne kuma mafi alkhairin masu kuskure sune masu tuba imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abu hurairata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki yake cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi kullu yawmin 70 marra wallahi ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi a kullun sau 70 a ruwayan da sa'i yana cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi kullu yawmin 100 marra lalle ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare shi a kullun sau 100 haka nan imam muslim ya fitar da hadisin al-azhar al-muzani radiyallahu anhu yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku domin ni ina tuba zuwa gare shi a kullun sau ɗari haka ne imam nasa'i ya fitar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum wastaghfiruh ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku ku nemi gafarar fa inni atubu ilaihi kulli lillahi wa astaghfiruhu kulli yawmin mi'ata marra dan saboda ni a kullun ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafarar shi sau 100 to dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ta'ala ya gafarta masa abinda ya gabata da abinda ya jinkirta na laifinsa amma duk da haka yana tuba yana neman gafarar ubangiji babu shakka mu mu ya fi cancanta ya kasance ko da yaushe a cikin neman gafarar ubangiji muke da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka kasance a bisa wannan matsayi sun kasance masu neman gafarar ubangiji masu tuba zuwa gare shi duk da zamantowar Allah ta'ala ya yi musu albishir da cewa radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yadda da su sun yarda da shi an nuna ɗaiɗaiku daga cikinsu ma a matsayin 'yan aljanna sun san da wannan kamar al'asharatul bashari na biljanna sahabban nan goma da aka musu bishara da aljanna amma wannan bata sa sun sakankance ba sun dauki cewa to ai kenan Allah ta'ala ya riga ya yafe musu ya ba su aljanna ba za su ci gaba da abin da suka ga dama a'a wannan bai kara musu komai ba sai tsoron Allah har ta kai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu duk da yana cikin waɗannan mutane goma da aka yi bishara da aljanna yakan zo gurin Huzaifa ibn al-Yaman yana tambaye shi Huzaifa ibn al-Yaman shine sahibi sirri Rasulullah Shi ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi yake gaya masa asiransa to ya gaya masa sunayen munafukai Umar ya kasance yana zuwa gurin Huzaifa yana cewa ina roƙonka dan Allah annabi sallallahu alaihi ya faɗi sunana a cikinsu a sammani Minhu. Huzaifa ya ce a'a kuma daga kanka ba zan tsarsa ka tsarkake wani ba saboda idan ba haka ba to kullum za a rika cincirin a kofar gidansa kowa yana so sai ya ba da shaida a kansa wanda kuma ba a ba shi wannan dama ba saboda haka yi cewa sai na umar cewa ba ka cikinsu kuma daga kanka ba zan kara yi ma wani shaida ba to wannan yana nuna maka yadda suke ji tsoron allah duk da cewa gashi wato allah ta'ala ya yi musu wannan ta tagomashi da gidan aljanna tun suna da rai tun suna duniya tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakankanin su to ba dan kowa saboda sanin cewa Allah ta'ala yana da girma da daukaka da daraja kuma Allah ta'ala wanda za a ji tsoron sa ne bawa dole ya kasance mai jin tsoron Allah ne a koda yaushe kada <clears throat> wato wai zama akwai wani lokaci da zai zama shi baya cikin tsoron Allah ta'ala don haka ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina dukkaninku matattu ne sai wanda na shiryar da shi ya ku bayina kuna yin kuskure dare da rana ni kuma ina gafarta zanubai gaba daya don haka ku nemi gafarata in gafarta muku haka wannan hadisi kamar yadda muka gani Allah ta'ala ya umarci bayansa da cewa su nemi gafararsa shi kuma ya yi alkawarin cewa in dai har suka nemi gafararsa shi kuma zai gafarta musu matukar dai za su nemi gafararsa zai gafarta musu wanda zai ki neman gafarar ubangiji akan laifinsa shi ne wanda zai ci koma ga Allah ta'ala cikin laifi kuma ubangiji ta'ala ya kama shi da wannan laifi amma matukar zai nemi gafara kulli ibadiyal ya kulli ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala ce ka cewa ya bayina kada ku fitar da tsammani daga samun rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya kuma lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai sauraka Allah ta'ala yana gafarta zunuban bayansa matukar sun nemi gafararsa ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man alima minkum anni zu qudratin al-maghfirah thumma astaghfarani ghafartu lahu wala ubali a wani hadisi kursi annabi sallallahu Allah ta'ala yake cewa wanda duk ya san cewa ni mai iko ne zan iya gafarta masa kuma ya nemi gafarata to zan gafarta masa ba tare da na damu ba a cikin sayul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bawa yayi zunubi yake cewa ya Allah nayi zunubi ka gafarta mu Allah ta'ala ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu ala dhanb qad ghafartu li abdi bawa na yayi laifi ya kuma san cewa yana da ubangiji wanda yake gafarta gafartawa mai laifi yake kuma kama mai laifi da laifinsa in bai tuba ba don haka na gafarta mishi sauraka ubangiji ta ala yana gafarta wa bawa matukar da ya nemi gafarar ubangiji ya yi gaskiya a wajen tubansa zuwa ga Allah Allah ka ba mu dacewa tamin sumamin inda mutum farko mako da ya tafi ne daga asiya ai hassan wanda take tambayar wanda aka daurewa kafa da bandeji ya zai wajen yin alwala wanda aka daurewa kafa da bandeji idan yana iya wanke sauran gaɓoɓinsa na alwala to sai wanke sun yi zo wannan bandeji sai ya shafa a kansa shine abin da malamai suke cewa almasu alal jazira shine zai yi shafa akan wannan bandeji matukar dai bandejin ya rufe gabar da ita ce ake wata ita ce gabar abin nan gabar farilla din wato kamar a ce gaba ɗaya kafarsa da zai wanke bandeji ne a jikinta kaga babu inda ruwa zai taba to sai ya shafa akan bandeji din wannan ya ishe shi sai sakon abin amina wanda yake cewa yana son karin bayani akan hudubar haihuwa to babu wata hudu ba da ake yi wa yaro don an haife shi abinda aka sani ana yi wa yaro don an haife shi shine a yi masa aƙiƙa shine a masa yanka akwai hadisai da suka yi maganar kiran sallah da kuma ikama watakila wannan ne wasu suke cewa hudu ba da ita hudu ba an ka ce hudu ba wani jawabi ne dogo wanda kuma babu wannan waɗannan hadisai kuma dukkaninsu suna da rauni da wanda ya zo maganar kiran sallah da wanda ya zo da maganar ikama dukkanin suna da launi amma abin da dai aka sani shine yaro ana yi masa addu'a yayin da aka haife shi ko ma kafin a haife shi yana ciki ma ana yin addu'a ka iyaye sukan yi addu'a ma Allah ta'ala ya ba su ɗa na kwarai tun ma kafin a samu cikin yaron ah, kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana zakariya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya Allah ka bani zurriya ba daga wajenka wato ‘ya'ya na gari domin kai mai cin addu'a ne wannan tun kafin matarsa ma ta yi ciki yana yi wa kansa addu'ar Allah ta'ala ya bashi ‘ya'ya na gari to bale kuma bayan an haihu na za a ci gaba da yi masa addu'a kamar yadda mahaifiyar maryam mahaifiyar isa salam ta riƙa yi wa addu'a ta yi wa inni maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim tace na kira ta da suna maryam ina neman Allah ka tsare ta da ita zurriyarta wato da abinda za ta haifa ka tsare ta daga shedan wanda yake la'ananni to kaga ashe in an haifi yaro za a yi masa addu'a kai mahaifinsa za ta yi masa addu'a mahaifiyarsa za ta yi masa addu'a duk wani wanda ake ganin salihi ne ana iya bukatar sai masa addu'a wannan wani abu ne wanda yake mai kyau kuma musulunci ya tabbatar da shi kuma na shi sun nuna hakan amma kiran sallah da na hagu da na dama akwai hadisai amma dukkaninsu masu rauni ne sai takwarar umar dan asabe ya cikin tawon da ke cewa malam banda alhassan da hussein shin akwai wasu yayan da na na fadi mata haifa waɗannan da su ne waɗanda suka rayu akwai ana ce ta yi barin wani muhsin amma dai waɗannan su ne ‘ya'yanta kawai sai adamu bala wanda ke tambayar wane ne imamu zuhuri imamu zuhuri ɗaya ne daga cikin malamai na wannan al'umma wanda suka rayu a zamanin tabi'ai wato ya samu riskar wasu daga cikin sahabbai amma dai yana cikin ƙananan tabi'ai ba manyan tabi'ai ba sai dai kuma babban malami ne wanda ya ba da gudunmawa matuƙa da gaske wajen kiyaye hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da haddace su da rubuta su da kuma yada su da karantar da su wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwayar hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da hidimta musu a cikin tabi'ai in ka faɗi abu huraira a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen yawan ruwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to a cikin tabi'ai haka faɗi al'imamun zuhuri sunan shi muhammad ibn muslim muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullahi ibn shihab al zuhri al zuhri sunan kabilar sani bani zuhra kabilar bani zuhra ake jingina shi zuwa gare ta kabilar su sa'ad ibn abi waqqas kabilar su abdurrahman ibn auf duk ita ce kabila ce wacce take mai asali wacce ta yi hidimta wa musulunci ta taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ainihin tarihinsa to shi wannan malami muhammad ibn muslim daga wannan kabilar yake a fi jingina shi zuwa ga kabilarsa a ce masa azuhuri wani lokaci kuma a jingina su zuwa kakan kakansa a ce masa ibn shihab ibn shihab zuhuri kusan babu wani littafi da za ka ɗauka. daga cikin littattafan musulunci musamman littattafan hadisi ba tare da kaga sunan shi ya shigo ba za ka ɗauki littafin bukhari muslim na sai abu dawud ibn waja musulun imam ahmad musulun tsayalisi duk wani littafi babba da ka sani na hadisi wanda yake koro hadisai da isnadin zuwa ga annabi sallallahu alaihi to sai ka yi ta ganin shi wannan malami az-zuhri ko da ya ce maka az-zuhri ko a ce ibn shihab wanda shine a wannan malami ko ya ɗaya da cikin malaman imam malik ibn anas imam darul hijira da shi ma mutumin madina ne yana daga cikin waɗanda imam malik ya samu hadisai daga wajensu kuma ya ba da gudunmawa kwarai daga sai wajen yada hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara taskake hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin rubutu a zamanin sayyidina umar dan abdul aziz khalifa daga cikin khulafa na bani umayya wanda ya yi umarni da cewa a tara hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama guri guda kuma aka zabi shi wannan zuhuri da shi da wani malami da ake kira abubakar ibn Hasib aka zaɓe su akan cewa su zama su ne wanda za su bebe hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama a ko'ina su tattara su a guri guda wadda aka suka suka yi wannan aiki don shi ɗayan ya fara shi ibn hazm ya rasu kafin ma a gama aikin shi wannan shi ya ci gaba da aikin shi ibn shihab az-zuhri haka ne farkon wanda ya fara tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tarawa ta gaba daya na umarni na gwamnati a wannan lokaci shi yasa shudi yake ci awwalu jami'il hadisi wal asar ibn shihab amir lahu umar wanda ya fara tara hadisai da maganganun tabi'ai shine ibn shihab kuma umar dan abdulaziz ya umarce shi da yin haka haka yana daga cikin wanda suka yi wannan kuma yana daga cikin mutumin da ya rika yawo ƙauyuka ya je ƙauye ya taimaka wa mutanen ƙauyen kuma ya karantar da su zai ci da su ya sha da su kuma ya ba su karatu wani yana daga cikin wato amfanin alakarsa da ya kulla da masu mulki a wannan lokacin yana da kyakkyawar alaƙa da masu mulki yadda zai je gurinsu ya karbo abin da zai yi awa da shi ya karbo kuɗi ya shiga ƙauyuka ya ciyar da mutanen kauye sannan kuma koyar da su yayi yi watanni sannan ya dawo to haka ya rika rayuwarsa na dalibai sukan yakan taho da ɗalibai musamman in je sham ko ya zo iraki yakan mutu da dalibai har madina ya ce ku zo in ciyar da ku kuma in ba ku ilimi to yana daga cikin wanda suka yi wannan saboda ka ya yada ilimi ya haɗa ilimi a rubuce ya haɗa ilimi a karance ya haɗa ilimi a cikin birni ya haɗa ilimi a cikin ƙauye saboda ka ya tara almajirai ba kaɗan ba wanda ya taimaka hadisansa suka yi yawa saboda yana da yawan almajirai almajiran nan kuma su ci gaba da yaɗa hadisansa ko ina da ina ya ishe ka kasan martabarsa kasancewar idan su imam malik duk suna cikin almajiransa wanda suka yi karatu a hannunsa ya rasu hijira tana 124 wasu malaman su ce da biyar wasu masu ce da shida to a ranar tsakan kanin da ya Allah ta na karɓuransa hijirar mazu Allah tana da shekara 124 ko biyar ko shida sai sakwamarin motoro da ke tambayar matar da bata je sallar juma'a ba raka nawa za ta yi a gida da bata je sallar juma'a ba a zahar za ta yi a zahar kuma raka hudu ce sai alkasim a eh, muhammad wanda ke cewa shin ya halatta a haɗe sallar azahar da la'asar sakamakon ruwan sama ko kuwa sai magarba da isha kawai to galibi malamai suna magana magariba da isha saboda kusantar lokacinsu lokacinsu a kusa suke amma kamar azahar da la'asar akwai tazara sosai ta yadda ba za ka ce wannan ruwa zai dauke ka har zuwa la'asar ba galibi ah, ba su cika maganar haɗe sallah saboda ruwa a dalilin azahar da la'asar in an fara ruwa da azahar ba ka iya cewa da galibi ba ka ce a ruwan nan shine zai kai kan la'asar ba ayo zai awa daya da awa daya da rabi kuma ya dakata a zuwa isan la'asar a lokacinta sai dai wani sababin daban kamar tsoro misali sai akwai tsoro yadda an shiga gida ba za a iya fitowa ba to wannan sai sa a haɗe sai sakon umar ado ino shishi wanda ke tambayar ya ingancin hadisin da ke cewa karamar shirka da cike da kaba'irin zunub kuma menene bambancin kabira da sigira da misalansu to ban san inda hadisin wani hadisi yake nufi ba inda nan sarsa ya ce karamar shirka ya take amma shirka karama don abin da aka kira shi shirka babu shakka babba ne babu shakka kabira ne kuma ya fi ma kowace kabira don abin da za a kira shi shirku billa ko da an ce masa shirkun asgar ne karamar shirka ce to an ce da ita karama idan aka kwatanta ta da babba wacce take fi da mutum daga musulunci sai ta zama karama da abin da zai fitar da kai daga musulunci to ya babu kuma kamar sa to duk wani abin da bai kai shi ba to karami ne a kansa amma in aka waiwayo kuma sauran laifuffuka kiranta shirka ko kiran aikin kafirci to wanda ya sa shi ya zama ya fi kowanne ya fi zaifin da ba a kira shi kafirci ba ko ba a kira shi shirka ba wannan shi ne abinda na sani ah, kuma ah, bambancin kabira da sagira ce bambancin kabira da sagira ita kabira dukkan wata wani laifi wanda a alkur'ani ko hadisi aka ce idan kai kaza Allah zai maka azaba iri kaza aka faɗi azabar da za a yi mutum a lahira to wannan kabira ce ko a ce Allah ta'ala zai yi fushi da mutum kabira ce ko a ce Allah ta'ala ya la'ance shi kabira ce ko kuma a faɗi wani haddi a ce in mutum ya ga wani haddi da za a yi masa tun a duniya kabira ce waɗanda alamomi ne da ake gane laifi kabira ne wato Allah ta'ala ya faɗi wata ukuba sananniya akan mai laifin ko a la'ace shi ko a ce Allah ya fushi da shi ko a ce ba zai shiga aljanna ba ko a ce ga wani haddi idan ya yi kamar irin su sata misali a ce za a yanki hannunsa ko in ya yi wa mutum kasashe za a yi masa bulala ko in ya yi zina za a jefe shi in mai aure ne in kuma wanda bai taba aure ba ne za a yi masa bulala da wani kaga hudud ne to don abinda aka faɗi haddi a kansa to ya nuna cewa wannan kabira ne na sai kuma sakon ado dukiya wanda ke cewa menene matsayin wanda ba musulmi ba da wani ya kashe ba tare da haƙƙinsa ba shi wanda aka kashe ne mai matsayinsa ko kuwa shi wanda ya kisa shi wanda aka kashe da wanda ba musulman ba a yana nan ba musulmansa ba kuma an zalunce shi in aka je lahira za a nemi masa haƙƙinsa eh, amma laifinsa wancan kuma na ba shi ba musulmi ne shi kuma yana nan ba a zalincin duk wanda ya zalince wani kowaye shi zaluncinsa baya tafiya a banza za a karɓar masa haƙƙinsa sai dai kuma wani abu kuma daban da yake tattare da shi kuma ya sa ubangiji ta'ala ya kama shi da wancan laifin amma da yana nan a matsayin an zalunce shi kuma Allah ta'ala zai bi masa haƙƙinsa ko da ko ba musulmi sai wani ke cewa idan mutum yayi sallar rakatun fajara a gida idan ya je masallaci zai iya yin tahiyatul masjid daga Umar Uba darakta ba zai iya yi ba dole ma ne yayi mutukar dai zai zauna in dai zai zauna sai dai in ya je yana zuwa ya ga an tada sallah shikenan sai ya shige tare da liman a yi sallah da shi amma inda har zai zauna to bai halatta ya zauna ba sai ya yi tahiyatul masjid ko da ko ya yi rakatul fajr a gida saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a jaa ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakatai idan ɗayan ku ya zo masallaci kada ya kuskure ya zauna har sai ya salla raka'a biyu ko da in har zama zai yi to annabi ce kada ya zauna sai ya raka'a biyu in ya shigo ya samu ana ikama shi shikenan kaga babu batun zama dama Ba irin haka sai ya shiga sallah tare da shi ba sai ya sake kwasara kawai ibi ba sai taguna gaba da ke cewa malam mutumin da yake da janaba sai ji tsoron wucewar lokacin salar asubahi idan ya ce sai ya yi wanka shin zai iya yin alwala ya yi sallah daga bisani ya yi wankan ko kuwa sai dai ya yi taimama to malamai suna ra'ayi biyu dangane da mutumin da yake tsoron lokaci zai wuce bai yi sallah ba saboda yana da janaba bai da bai da yana da janaba in ce zai tsaye wanka lokacin sallah zai wuce to wasu ya cewa zai taimama saboda kula da lokacin sallah kula da lokacin sallah abu ne mai girma sosai haka zai yi taimama ba alwala ba alwala nan ba ta zo ba alwala ba ta ɗauki ba ta abin babban kari sai karami saboda ka taimama ake magana wasu kuma suna cewa istida'a sace a lokacin wannan shine yayi wankan ya je ya riske abin da ya sallata ma ba fasallu ma fatakum fa'timu abin da ya samu ya shi ne ya sallata ba wai shi yayi wa kansa da gangan ya bari har lokacin ya wuce ba wasu malaman suna ganin eh, tsoron wucewar lokaci baya daga cikin baya daga cikin sharuɗan yin taimama a ce ka yi taimama saboda kana jin tsoron wucewar lokaci akwai waɗanda saboda ma sakaci ko kuma saboda sassauta abin za ka ga wani ya yi taimama wai saboda jam'i zai wuce shi ya tashi wai ana sallar jam'i to wani kada ya sarasa jam'i sai ya taimama wannan kwata-kwata ma ba wanda ya taɓa faɗar haka cikin malamai. dama abin da ake saɓani shi ne wucewar lokaci ya lokaci zai wuce kafin ya yi abin da zai iya yin taimama wasu suna halatta masa wannan wasu kuma suna cewa a tsoron wucewar lokaci kawai shi kadai tare da samun ruwa da iko akan amfani da shi wanda ba zai halatta wa mutum ya yi taimama ba saboda haka in har yana ganin zai yi taimama din to akwai malaman da suka ganin ba komai a yi in kuma ya yi haƙuri ya yi wanka din sannan ya salla shi ma ma'anan akwai malaman da suka goyi bayan wannan fahimta din tunda babu wani nasi karara kai amma mutum jam'i wannan babu shi mutum ya yi sallah Eh, da taimama saboda wai tsoron kai da su jami sai sakan shehu wanzan unguwar gaiwa da ke cewa shin ya halitta idan mutum ya fitar da zakar kayan amfanin gona ya siyar da kayan ya kai kudin saboda waɗanda zai kai waɗansu na nisa? a sai dai su suka ce sayar musu idan su suka ce ya ce ga zakakku na fitar ga ta a gurina suka ce ka sayar ka kawo na kudin shi ke sun fawwala masa amma ba haka ba sai aka ce ya fitar hatsin ya fitar hatsin zai bayar ba ba kuɗi zai bayar ba don wajen sayarwa din in su ne sa iya cewa su wannan yadda aka sayar musu din ba haka in su ne ba su sayar haka ba ko su ce su abinci suke son ba kuɗin ba to haka nisa wannan ba zai sa ya sayar musu ba sai inda izinin su in su suka yadda ya sayar musu kuma ita zakka ba ci aka sai ka kai wani nisa ba in ka gane wannan ba ka iya ɗauka ka kai masa ba ko ba za ka kira shi ya zo ya ɗauki kayansa ba dan wani in ka ce zo dauka sai zai iya zo ya dauka in har abin da zaka bashi din wani abu ne wanda yake mai kima sosai zai iya tasowa daga inda yake zo ya dauka ya koma sai ga zakka na fitar da haka ku zo ku dauka don suka ce a to da Allah mu ba mu bukatar zuwa yanzu amma ka sayar ko nawa kama a sayar a kama to an shikenan sun bashi wakilci sai yayi wannan amma ba haka ba zakkar kuma in ga nan na nesa shi ba zai iya zuwa ɗauka ba kai kuma ba za ka iya kai masa ba to ka ba na kusa mana abu zai wahala a ce kuma babu a kusa da kai wanda shi ma mabukaci ne in an ba shi wannan zakka zai ji daɗi ala ayi halin dai ba za ka sayar ba sai da izinin mai abu sai kuma madassar bala wanda ke cewa menene hukuncin musulmin da ya daura wa kiristoci aure to kamar ya kirista da kirista suka zo gurin sai daura masa aure ko ku a'a abin nan musulmi ne zai auri wata kirista musulmi ne zai auri wata kirista dama dole ne a tsaura aure dole sai an yi aure na musulunci ba wai da an ce musulmi ya halatta ya aure mace kirista kamammiya ba shi kenan irin aurensa zai yi in suka daura irin aurensa shi kenan a'a dole waɗannan sharuɗan aure ɗin da ake magana a samu waliyinta a samu siga a samu sadaki sannan a samu shaidu wannan dole ne a samu wannan ko musulma za a aura ko ba wace ba musulma ba kirista saboda ka in musulmi ne daman dole ne a samu wanda zai daura aure daman wani lokaci ana rigima wasu malaman siste ko wasu limaman siste su basu ba su daura aure ba inda kirista ce wannan ba ba ba ba dalili bane ah, kuma an wani ma liman ya ce ba zai daura ai shi aure ba ce aka sai liman yana zaune ake daura shi ba shi zaman liman a gurin don kada aika tubara a bar wani abin da ya kamata a yi ko a a sharɗanta wani abin da bai dace a sharɗanta shi ba ko wajen siga a yi ta ba daidai ba shine dalilin zamansa amma ba shine mai daura aure ba da waliyi da mai karɓar aure su ne masu daura aure sai sigar da za a yi sai kuma sadakin da za a ambata ko ya zama da dai akwai shi wannan shine aure sai mutanen da za su halarci gurin don su zama shaidu sanin cewa wane ya auruwanci ko wanci ta auruwa ne wani shi ne abin da ake bukata saura ka in musulmi in musulmi ne zai auro cewa musulma ba kirista ce a kitabi to dole dai a daura aure dai na musulunci ko da su za su yi nasu na al'adarsu ko na addininsu a can a gefe to wannan ba zai hana kuku na kuma in kuma kirista da kirista ne kirista ne za aure zai aure kirista me ya kasu gudun musulmi ta yaya za ka iya yi musu aure irin nasu ne ba za ka iya ba dole za su ma akwai yadda suke yin akwai abubuwan da suke nasu ne can sharuɗansu ne su san kayansu dole sai ka kaba su je can su yi kayansu ba kai za ka ɗauki wannan ɗawainiyar ba kirkita kwan da ke tambayar yaya halaccin cin namun maciji da kuma kadangare to ƙa'ida ba wani abin da zai haramta cinsu sai dai kawai don abin da yake annafsu tasfisu wato a zuciya na kyankyaminsa to barinsa shi ne daidai wasu suna shigar da dukkan abin da al'ada zuciya kyankyaminsa take to ya shiga cikin alkhaba'is cewa yi harrimu alaihim alkhaba'is alkhaba'is ma tastakbisuhu nufus Abin da zukata suke kyamarsa wato rayuka ke kyamarsu za su kaga ashe idan kadan gare misali abu ne wanda kowa yake kyankyaminsa to bai kamata kuma a rikacin shi ba amma aka siya ga wasu su sun dauke shi ba abincinsu ne al'adarsu ba sa wani kyankyaminsa to babu kuma wani abin da ya nuna haramcinsa haka ne shi ma mucijin sai alkasim usman daurawa da ke tambayar malam wani lokaci na kan ga idan an miƙa mutum hannu don a yi musafa da shi sai mika zara'in hannu nasa idan da wani abu da baya so ɗayan ya shafa shi hakan yana da asali a musulunci? ita eh, mai zai hana indin gurbi gare shi ba sai a hana ita a gaisa da shi duk ɗaya ne uzuri ne ya sa hakan hannunsa da wani abin da to shi kenan sai ya da hannunsa ya bata ma wancan hannu kuma daga bayan ce rika tsaki ya mika masa hannu ya dan su gaisa ya ƙara jin dankon soyayya ta ƙara ƙarfi tsakaninsu kuma ya abin da zai zai abin nan so ba wani abu dan ya nuna masa cewa hannunsa ba abin da ya kama wani bangare na hannunsa ba komai sai kuma sako na gaba da ke cewa mala ina neman ƙarin bayani game da sanya fararen kaya ranar idi ga mata to ban san wannan ba ban san inda aka ce mata sa kaya farare ranar da idi ba ranar idi da ko wajen irami a lokacin hajji sun zaga mata da an yi musu fararen kaya ba inda aka ce mai mata sai sun yi fararen kaya abinda ake so dai mace ta fita cikin suturar da aka yi shari'a ce yadda ta fita da ita ba sutura ta kwalliya ta taba kwalliya ba za ta rika jawo hankalin mazaje wannan shine abin da ake bukata amma ba wai ta sa fararen kayan ba ba inda aka faɗa ta sai sakon da ke cewa malam a tauhidul asma'i wasu sifat an ce baya halatta ba yi ɗayan waɗannan abubuwa wato a takyif a tamsil a tashbi da kuma a ta'awil, sai a taɓe da kuma a tahrif wata disin shi ne malar muke son bayani game da su waɗannan da kuma bambancinsu. to wannan ah, kawai filin fatawa kaɗai ba zai iya yi maka su duka ba in har kana bukatar ka san su ya kamata a ce ka dauki littafi ka je makaranta inda za a yi maka bayanansu da misalai su kowane bayan daya amma dai duk da haka suna har an rubuta tambayar ka bara an gaya maka abin a dunkule in so sai ka je ka nemi karin bayani ko sharhin su a cikin littafai ne na farko akwai a ah, takif. a takyif shine fadar kaifiya wato ka faɗi kaifiyar abu ka ce ah, ga launinsa ga kamanninsa ga nauyinsa ga rashin nauyinsa ba wata sifar ubangiji za ka iya ba ta kaifiya ka ce ga kalatta ko ga nauyinta ko ga rashin nauyinta ko ga kamanninta ga faɗinta ga tsawonta duk wanda ba za ka iya ba wannan shi ne ake kira a takif ta zikirar kaifiya eh. sai kuma a tamsil ba da misali in aka ce a tamsil duk abin da ka faɗi ka nuna wani abu ka ce kamar kaza kamar ka ce alƙalamin nan kamar kamar alƙalam kamar wannan alƙalamin yake kaga duk sanda aka sa misil a larabci su ce kama mislu kaza kuma ka ce ah, sifatuhu kaza mislu sifatu fulan ko mislu kaza ce sam'uhu mislu sam'i ko basaru mislu basari wannan shine tamsil wannan la yajuz laysa kamithlihi shay to shi tamsil wani bangare ne na takif sai dai shi ana fadar abinda ake kwatancen da shi a ce kaza kamar kaza za ka a at-takyifu am at-tamthilu akhas mm. sai kuma at-tashbihu at-tashbih ne wato kwatanta ubangiji a shabbaha shi da wani abu wato a ce ya yi kama da kaza kamar a ce yaduhu ta yi kama da yadun wani Wani shi ne tashbih wani shi ma bai halatta ba sai kuma a ta'awil a ta'awil kalmar a ta'awil tana da ma'anoni da yawa amma dai a nan a wannan siyakin abinda ake nufi a ciki ana nufin jirkita ma'anar zuwa ga wata ma'ana daban wato a canza ma'anar abin zuwa wata ma'ana daban kamar misali a ce istawa ya daidaita maimakon a ce istawa a ce istaula yarin jaya a kalmar yarin jaya a nan ta'awil ne ya canza ma'anarta zuwa wata ma'ana ta'wil tana yana da kalmar ta'wil a larabci tana zuwa da ma'anoni masu kyau tana zuwa da ma'anar tafsir tana zuwa da ma'anar ma ya'ulu ilayhi al-amr ko haqiqatul amr tana zuwa da ma'anar abin nan kamar misali tafsir tana kamar ma'anar tafsir inda inda Allah ta'ala ya ce ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm ma ya'lamu tafsirahu ibn jarir al-tabari a cikin littafin sa ga yana cewa ah, ah, ta'wilu hadhihi al-aya wato fassarar wannan aya kamar inda ah, abin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake Abdullahi dan Abbas addu'a Allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu ta'wil wannan kalmar ta'wil tana nufin ma'ana mai kyau tana nufin tafsiri tana nufin haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amr hal yanzuruna illa ta'wila yau mai ati ta'wiluhu yaqulu zai nasu min qabl magana ana maganar zuwan ranar alkiyama inda komai zai tabbata zai bayyana bisa ga hakikanin sa tana kuma zuwa da ma'anar sarful lafzi an zahirihi bi qarina saboda wani dalili ka canza ma'anar lafazi daga zahirinsa kamar da Allah ta'ala ya ce ata amrullahi fala tastajilu ata fi'li ne madi kamar ayin ya zo ya wuce al'amarin Allah ya zo wato alkiyama ta zo kaga zahirin ba shi ne murad ba tunda alkiyama bata zo ba sanda alkur'ani yake magana amma karshen ayar falat ko ga ayar kalmar gaba falat tana nuna anan ata ba fi'ili madin ake nufi ba zai zo tunda ce akai ata amrullahi fala al'amarin Allah ya kada ku gaggauto shi kada ku gaggauto shi ya nuna cewa zai zo ake nufi zaka yazo yana nan dab da zuwa kakkuyi kakkuyi ta gaggawa kuna garajen zuwansa to wannan shine ake kira ta'wil amma bi qarina akwai kuma ta'wil bi ghairi qarina a canza lafazi daga zahirin sa ba tare da wani dalili ba to wannan shine aka hana ne ne sai kuma at-ta'til at-ta'til shine a rushe ma'anar ma'anar lafazi a ce abu kaza kwata-kwata ma bai da ma'ana to wannan shine at-ta'til hmm. misali al-rahman ala al-istawa kalmar istawa tana da ma'ana shine ne istiwa ala wastaqarra to sai ko wani zo ce a shi ba ta da wata ma'ana kawai a ɗauke ta kamar alif lamura ko alif lam wani shi ake kira ta'til a rushe ma'ana gaba ɗaya sai kuma a tahrif at-tahrif kuma shine taghyirul lafz shi lafazin a canza shi wato da wahala ka samu wani ya ɗauki wani lafazi na alkur'ani da gangan sai dai jahilci kamar alhamdulillah wani zo karanta ta alhamda alhamdulillah da nasaba kaga wannan jahilci ne zai sa wannan to wanda zai canza lafazi daga yadda yake ya mai da shi wani abu shi ake kira tahrif Wani shi ake kira at-tahrif kamar istawa kace istawla ka tsara lamu kaga tahrif kenan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa banu isra'ila wa qulu hitta su ce hitta sai suka rika ce hinta hinta suka kara wata nuna Wani shi ake kira tahrif kuma a tajsim at-tajsim shine wato a rika sifanta Allah da jiki to ce Allah shi ma jiki ne kamar jikin dan adam ko kamar jikin wata dabba ko kamar wanda shi ake kira at-tajsim duk waɗannan abubuwa in aka tabbatarwa da Allah sifarsa to ana kore masa duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya ta tambayar Muhammad Hassan Muhammad wanda ke tambayar Malam wane ne Ibn Rajab Al-Hanbali ta ibn rajab ɗaya daga cikin malamai ne da ya rayu a karni na takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana bakwai a ɗari bakwai da da uku bakwai uku yana ɗaya daga cikin malaman hanabila kuma an haife shi a bagdad amma kuma ya girma a dimashi cikin ƙasar syria babban birnin kasar syria ya yi karance-karancen da suka shafi hadisi da tarihi da fikihu da sauran ilimin muka kama abin da ya shafi hadisi yana da littattafai akan hadisi kamar littafinsa fathul bari sharhin sayil bukhari ne ibn rajab kamar littafinsa jami'ul ulum wal hikam sharhin al-arba'un nawawiyya shine kuma ya kara shi sun kai hamsin da arba'in da biyu ne imamun Nauyi ya bar shi arba'in da biyu farko wanda ya fara rubuta littafin ibn salah ne shi ya rubuta hadisi goma sha shida imamun Nauyi ya kara sa shi ya kai arba'in da biyu shi kuma ibn salah abin nan shi kuma ibn rajab ya zo kai shi hamsin ya masa sharhi sannan yana da sharhin sayo tirmizi duk da ya ɓace sai ƙarshe-ƙarshen su sayar hulun lissagir nashi sannan yana da zailu tabakatul hanabila yana littafi da yawa da ya karatu a wurin malamai eh, da dama kuma ya bar rubuce-rubuce da har yanzu ake amfana da su sai sako na gaba shi kuma da ke tambayar shan sha'arani da sha'arawi sunan malami ɗaya ne? a ba mutum ɗaya ba ne ba ma lokaci ɗaya suka rayu ba akwai sha'arani wanda ya fi shahara shi ne abdullahab abdullahab ibn ahmad sha'arani wani ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi zamansu a masar domin sha'arani ɗin nisba ce zuwa ga wani guri da ake kira saka ya tushe abin sha'ara a cikin ƙauyukan manufiya almanufiya gari ne a cikin masar cikin ƙauyukan manufiya ɗin shi wannan garin yake saƙaitu abin shara shi ne ake jingina shi zuwa gare shi a ce a shara ne akan yi nisibar zuwa ga wannan garin sharawi amma sharawi na biyu da tambaya wannan shi kuma wani ne daban wancan sharani ya jima da rasuwa shi ma dan malami ne ya daɗe da barin duniya cikin wajen karni na karni na tara shi kuma sharawi muhammadu mutawalli sharawi eh, shi ba ma ɗan garin ba ne kawai suna ne da ya yi abin nan ɗinsa a kike masa sha'arawi ɗin ɗaya daga cikin fitattun malamai da suka yi fice musamman a ɓangaren tafsiri yana yawan wato ya shahara da batun tafsiri yadda ya kasance yana yin tafsiri da harshe wanda kowa da kowa zai iya ganewa kuma ya rike mukamai haka daban-daban a masar ya yi koyarwa a masar ya yi koyarwa a saudiya ya yi koyawa algeria har dai lokacin da allah ta'ala ya kai rayuwarsa shiga al'ulitar da da abin nan da 98 98 ya rasu sai sakon wanda ke tambayar cewa shi mana akwai bambanci ne tsakanin waɗannan kalmomi a sayi'at al-zunub al-ma'asi al isim da kuma al kaɗaya duk suna nuna abu guda suna nuna laifuffuka hmm. laifuffuka da suka shafi aiki ko laifuka da suka shafi maganganu ko laifuffukan da suke da alaka da zuciya duk ana su sayyi'at ana su az-zunub ana su al-khataya ana su al ithm duk kalmomi ne da suke nuna laifuffuka sai kuma bambancin da ke tsakanin al-hasana al-ajr da kuma as-sawab da al-jaza to da al-hasana da al-hasana shine aiki mai kyau aiki mai kyau na kiran shi hasana ah, kamar yadda sayyi'a mummunan aiki hasana abin da kyakkyawan aiki to abin da zai biyo bayan hasana ɗin, ladan da ubangiji da ala zai bashi tun shi mai kyau ne shi wani kiran shi hasana na a atina fi duniya hasana wa fi akhirati hasana wa kina zaben nar sakamakon aikin da za ka yi mai kyau ne shi ma ana kiran shi hasana kamar da sayyi'a mummunan aikin da mutum zai yi sakamakon da zai biyo baya duk ana kiran shi sayi a wajen za'u sayi a cin sayi a tun misalwa al'ajir shi ne abinda Allah zai biya ka da shi na lada yayin da ka yi wani aiki mai kyau sai mene ne asawa shi ma haka yake nufi aljaza shi ma haka yake nufi kalmar jaza sakamako ne zai iya zama sakamako mai kyau zai iya zama sakamako mara kyau A asawa kuma sakamako ne mai kyau sawab yana fuskantar al'iqab ne al'iqab ukuba sawab kuma lada amma aljaza wani yana ɗaukan sakamako kowane iri kyakkyawa ko mummuna suna ce malam menene ya bambanta addu'a da kuma azkar eh, al'adiyya jam'u du'a du'a shine roƙo kana roƙon Allah ya maka kaza ya baka kaza zikiri kuma ambatan Allah ah, ka ambace shi ka yabe shi ka abin ɗinsa ka girmama shi shi ake kira abin nan al'askar subhanallah alhamdulillah allahu akbar wani duk yana cikin askar amma ka roƙi Allah ya baka abu kaza wani shi ake kira addu'a na sai Musa haka wanda ke tambayar malam muna son karin bayani game da an ruh da kuma al da kuma al to shi wannan kamusa ne yake yake yake yake ne makina arro wani abu ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce ka an ruh qul ruh min amr rabbi wa utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayin ka gane da ruhi ka ce ruhi wani yana da cikin al'amarin ubangiji na kuma ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai dan kadan sauraka ruhi wani abu ne da aka yi sabani akan sa amma yadda Allah ta'ala yake cewa min amri rabbi a ina rai yake ina ne sa shin jisim ne ko ba jisim bane jawhar ne ko arz ne da dai kalmomi irin waɗanda falasifa aka ta tattauna akai menene shi ruh ina ne sa jiki ne shi ko ba jiki bane ko sifa ce wannan duk ba wata ansa face ansa da ubangi ta ala ce kulin ruhu min amri rabbi wa utitu min ilmi illa qalila an-nafs an-nafs ana itlaqinta akan ruh wato roh ɗin shi karan kansa ana kiran shi annafs amma sun ce annafs ana kiran shi annafs idan yana tare da jiki amma in baya tare da jiki ba a ce masa annafs sai dai arruh arruh innal innar ruha idza idza qubida ar-ruh tabi'ahu al-basar da zarar ya fita daga jiki ido zai bi shi da gani to lokacin da ya fita daga jiki arruh lokacin da yake cikin jiki ana ana nufin annafs la taqtu anfusakum inna allaha kana bikum rahima allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kaga al-anfus ana shine ar-ruh din la taqtulu anfusakum kakku kashe kawunan ku anan an-nafs din ana nufin ruh kakku abinda zai salwanta muku da rayuwarku ar-ruh din ana kiransa an-nafs amma sun ci shi idan yana cikin jiki yake an amma cikin jiki ba an sannan kuma an akan itlaqin ta ana nufin jikin mutum gangan jikin mutum kan ce masa annafs amma ba a ce gangan jiki an ruh ruh daban annafs abin gangan jiki albadan daban amma shi annafs din akan akan kira kamar yadda Allah ta'ala ke cewa sallimu ala anfusikum ku yi wa kanku sallama ga anan ala anfusikum ala ala ajsadikum ko ala zawatikum to wannan yana da cikin dai abinda suka fada dangane da roh kalmar roh takan zo da ma'anar jibril nazala bihi qul nazala bihi ar al amin ala qalbika litakuna min al-munzirin hakanan yakan zo da ma'anar wahyi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi kaga nan wahyi ake nufi kan zo magana al-qur'ani kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri kitabu wal iman na'am sai da qalb al'aqal shine hankali alqal kuma zuciya hankali a zuciya yake ko a kwakwalwa yake wannan kuma wata matsala ce daban da malamai su masu kai ta tattaunata. Al'ƙur'ani alkur'ani yana nuna cewa makarrin hankali shine zuciya illa iyaka dai akwai alaƙa kuma tsakanin zuciya da kwakwalwa saura haka ba zai yi wa zuciya ita kaɗai ta aiki ba tare da kuma ƙwaƙwalwa ta taimaka ba amma mahallin hankalin kuma yana cikin zuciya sai sakon muhammad salis bashir kofar sakali wanda ke cewa malaishin mutum zai iya auren yar kanwar mahaifiyarsa wato da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa eh, ba wani abu ba kozin ba shi madana kusan tambayar da ita shi kuma amma cewa yake shi mace za ta iya auren dan uwan wato dan uwan mahaifinta ita kuma ne dai eh. sai sako na gaba shi kuma da ke cewa malam menene matsayin yin rawa don nuna farin ciki da wani abu da ya faru kuma ita rawa kanta menene matsayinta rawa kashi kashi ce akwai inda ta halatta akwai wanda ba ta halatta ba mace ta yi rawa misali a cikin mata 'yan uwanta saboda nuna wani farin ciki kamar biki wannan babu komai matukar dai za ta yi da sutura ta cikakkiya ba tare da botsara kuma da wani abu wanda yake ya wuce hankali ba wannan babu laifi idan mace ta yi rawa al'asur shi da aljawaz a cikin 'yan uwanta mata kuma da sutura ta cikakkiya ba ta yi wata shiga mara kyau ba sannan kuma ka tabai da abin sana'a kai zama sana'a ta ce aiki aiki da inda ake biki ta je ta yi musulawa sannan yaro karami kamar yaron da yake shan nono ko ake karami a yi masa tawai abinda ake ta tawai na rawa ne ake masa ya halatta shi ma ba wani abu hakanan namiji ya yi rawa a cikin maza lokacin nuna farin ciki amma rawa ba ta kare raya ba ba irin ta mata ba kuma a cikin maza ba da mace ba ba ya da shi da mace ba ko su da mata shi ba da karairaya ba so lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yan habasha suna wasa da kibu abin din su da masunan su suna rawa na bai hana su ba to ya nuna halaccin amma shi ma kada yawa kada kuma ya mai da wannan sana'arsa ya zama dan rawa ne saboda malamai sun yi nasi a littafan su ma cewa duk wanda sana'arsa harkar rawa ba a shaida da sa ba a karba ba a in ya shaida ma ba a karba don ba a dauke shi ba a daukan shi a matsayin adalin to wadan sun sun yadda a irin wannan matsayi sannan kuma kar ta zama akwai kareraya irin rawar mata sannan kuma kada ya yawaita yin ta ko da yaushe zama cikin rawa yake amma mace da namiji su haɗu suna rawa haramun ne ko mace ta rika rawa a gaban maza haramun ne ko ta yi wata shiga wacce bata dace ba tana rawa ko da a cikin mata ne yan uwanta bai dace ba ko namiji ya rika rawa yana karere irin ta mata ko da a cikin maza ne yan uwansa bai dace ba haramun ne ko mutum ya mai da rawa sana'arsa da ita yake cin abinci shi na haramun ne kamar da malamai suka yi nasi alhamdulillah masu raro duka-duka anan zamu jalablan shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin da suka shafi bangaren addini da kuma rayuwa a kan lambobin waya na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wata sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshinmu na imel a fatoyin rahama a tiyahu.com ko kuma ta shafi mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke haɗa shirye a kan mita 97.3 a zango na fm na kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko sai kuma sai saifula usman usman da bashir idris gwaggo waɗanda suka tattara mana sautin akan na'ura ana tsajar sassan da na gabatar nake cewa ku biya mu a gobe lahadi idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما